الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد خوب درس شرح حديث در حديث دهم هستم از چهل حديث جمع إمام نووي رحمه الله الحديث العاشر حديث دهم از حديث چهل حديث حديث دهم درسیدیم بفضل فضل الله سبحانه وتعالى إنهم حديث أبي هريرة هست حديث أبي هريرة رضي الله عنه إمامنا أبي رحمه الله مجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا من كلوا من طيبات ما ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم خب این حدیث هم در حقیقت حدیث بزرگ است از جهتی در برگرفتن معنای بزرگ که انسان باید حلال خور باشه لقمش حلال کنه عملش حلال کنه عقیدش پاک کنه این حدیث حدیث ابی هریره هست الرحمن ابن صخر رضی الله عنه ابو هریره هریره تصغیری تصغیر مصغری تصغیر اسم هره هست رتون پیشیکه میگن پیشک هریرتون پیشکچره میگن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب هر اينه به تحقیق الله سبحانه و تعالی پاک هست طیب هست طیب پاک است پاک از چی پاک از نقص ها و عیب ها الله سبحانه و تعالی ذوالجلال و الاکرام پاک از تمام نقص و عیب و کمبودی ها هست الله سبحانه و تعالی را هیچ کمبودی و نقص و عیب نه در اسما و صفاتش نه در ذاتش نه در افعالش هیچ کمبودی و نقص نیست بلکه الله پاک است و کامل هست و خوب هست و از همه وجه از همه جهت و الله هر اینه به تحقیق الله پاک است که و لا الا طیبا قبول نمی مگر پاک را الله قبول نمی مگر پاک را صدقه ای که از مال پاک هست سخن پاک را الله قبول نمی سخن ها را مگر اینکه پاک باشه الله سبحانه تعالی قبول نمیکنه از اعمال مگر اینکه پاک باشه الله قبول نمیکنه از از اعتقادها مگر اینکه پاک باشه عقیده پاک یا منح... یا اعتقاد پاک همون است که از قرآن و سنت گرفته شده باشه الله قبول نمیکنه از منهج ها مگر منهج و راه و رویشی که پاک باشه و این الله مؤمن بینه و خاطر همین سخنشم هم پاک است عملش هم پاک است عقیدهش پاک است و راهش هم پاک است و روز قیامت هم به پاکی در جنت داخل می شود هیچگاه خبیث و چیزهای ناپاک با پاک برابر نیست الله سبحانه تعالی میگه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث بگو برابر نمی شود چیزی خبیث و چیزی پاک پاک و ناپاک برابر نیست صالح و طالح هیچ وقت برابر نیست عقیده صحیح با عقیده باطل هیچگاه برابر نیست راه گمراه شدگان با راه هدایت شدگان هیچ وقت برابر شده نمیتونه قل لا یستوی الخبیث و طیب بگو برابر نمی برابر نیست هیچگاه هیچگاه خبیث عقیده خبیث سخن خبیث عمل خبیث راه و رویش خبیث هیچگاه برابر طیب و خوب و خوش و شده نمیتونه ولو اعجبک كثرة خبیفی اگر که معقول باشد تو را خبیث بسیار هم در این دنیا خبیث ها بسیار هستند عقیده های خبیث منهج ها و راه و رویش های خبیث سخن های خبیث شخص های خبیث هیچگاه برابر نیست انسان باید کوشش کنه تا اینکه از پاک ها باشه تا اینکه در پاک ها همراه پاک ها در جنت پاک باشه عقیده پاک داشتن به بدوار مؤمن همه وقت باید این المؤمن لا ینجس ان المؤمن طاهر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مؤمن طاهر و پاک است مؤمن نجس نمیشود با عمل صالحش با اعتقاد سلیمش قل لا يستوي الخبيث والطيب الله سبحانه وتعالى میگوید الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات زنهای خبیث برای مردهای خبیث هست همچنین سخنهای خبیس در شخصهای خبیس است عقیده های خبیس برای مردهای خبیس است والخبیثون للخبیثات مردهای خبیس برای زنهای خبیس هست الطیبات للطیبین والطيبون للطیبات و زنهای پاک زنهای پاک و پاکیزه برای مردهای پاک است و مردهای پاک و پاکیزه برای زنهای پاک هست هر که خواهه زنی پاک بگیره باید پاک باشه باید دخترهای مسلمان ها را برای فحش و فاحشگی دعوت نکنه برای پاک جزای پاک هست اما کسی که میخواهه پاک دامن دخترها را ناپاک سازه و دختر بازی کنه چشم پرانی کنه با وجود این زن صالحه گیره حیحات حیحات باید انسان کوشش کنه سخن پاک عقیده پاک عمل پاک پاکی جنت خوشی های جنت برای کسی است که این سخن پاک داشته باشه و الله سبحانه تعالی میگه و هدو الى الطیب من القول مؤمن ها هدایت شدن به سخن های به های پاک و همچنین به عمل پاک و به راه پاک که راه راه حق است و الله سبحانه تعالی همچنین میگه ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه الله داستان میزنه برای سخن پاک که لا اله الا الله است مثل درخت پاک است درخت خوش درختی که شمیوه شیرین داره فرق میکنه از درختی که حنزل و تلخ و ترش هست و الخبیث و همچنین الله سبحانه و تعالی میگه و مثل خبیث کلمه خبیثه کشجره خبیثه داستان سخن خبیث مثل درخت خبیث هست و الله میگد الیه یصعد الكلم الطیب و یرفعه بسوی الله میبراید سخن نیک عمل نیک عقیده نیک بسوی الله برداشته می شود انسان پاک روح پاک در وقتی از جان گرفته می شود به طرف الله سبحانه تعالی برده می شود این روح طیب و این روح پاکی که به اعمال صالح و با کارهای نیک مشغول بود و پیش از این بر اعمال صالح به نام این شخص میرفت بنابر انسان باید همین قسم باشه انسان اگر چه خود با جسم ذات در زمین است در بالای خاک لیکن باید با عمل صالح و نام نیک خوبش باید در ملکوت فوق در عالم بالا باشد با ذکر شدن نام خوب با عقیده خیش با عقیده صحیح با عمل صالح با دعای نیکش با تزرعش به الله سبحانه تعالی الله سبحانه تعالی ان الله طیب لا یقبل الا طیبه الله پاک است پاک است چی از هر عیب و نقص الله پاک است در ذاتش در صفاتش در نامهاش در احکامش در افعالش هر چیزی که از الله صادر می شود واقع می شود البته او پاک است و قبول نمیکنه مگر پاک را سخن پاک عمل پاک را در نزد الله صدقه خبیس مردود هست در نزد الله سبحانه و تعالی عقیده خبیس مردود هست پس علامه ابن عثیمین میگه فطیب من الاعمال مکان خالصا لله موافقا للشریعه عمل پاک چخل عمله میگن هر عملی که خالصانه برای الله و موافق شریعت باشه مال پاک کدام مالا میگن هر مالی که از راه حلال به دست آورده شده باشه و او چیز حلال باشه پس این حلال است و پیامبر صلی الله علیه و سلام در دوام میگوید دوام حدیث ده و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین الله امر کرده است مؤمن ها را به حلال خوری و پاک و عمل صالح یعنی که امر کرده است پیغمبرها را معلش پیغمبرها هم امر شده مأمور الهی هستند بنده های الله هستند امر و نهی میشوند الله میگه یا ایها الرسل کلو من الطیبات و اعملو صالحا ای پیغمبرها بخورید از خوشی ها و پاک ها و عمل صالح انجام بده معلوم خوردن پاکی ها سبب عمل صالح انجام دادن است خوردن بدی ها حرام ها و شک ها این سبب عمل خبیث است یا ایها الرسل ای پیغمبرها همه پیغمبرها را الله سبحانه و تعالی امر میکنه کلوا من الطیبات از خوشی ها بخورید از طعام حلال از کسب حلال مال حلال از حرام کرده ها دور باشه حلال کرده الله را بخوره خوشا به حال کسی که در زیر فرمان این امر پیغمبر شده ها داخل می شود از حرام کرده های الله دست میکشه و عمل صالح و عمل صالح کنه عمل صالح در او اخلاص و اتباع و پیروی باشه و الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذين امنوا کلو من طیبات ما رزقناکم ای کسانی که ایمان آورده بخورید از خوشی از همون خوبی ها و خوشی هایی که ما شما را ریس دادیم همین امر هسته پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: الله امر کرده است مؤمنا را به هر چیزی که امر کرده است پیغمبرها را در در اینجا الله گفت یا ایها رسول کلوا من الطیبات باز مؤمنا را گفت یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ای پیغمبرها بخورید از طیب و خوشی ها طیب یعنی پاک و خوش ها و همچنین مؤمن ها را امر کرد اینکه از خوشی ها بخوره اینجا مسئله هست که آیا انسان آیات قرآن در خواندن آیا اعوذ بالله یا بسم الله میگوید در وقتی خواندن یعنی از جهت استدلال و دلیل کشی نه اعوذ بالله بسم الله نمیگوید زیرا پیامبر صلی الله علیه و در همینجا آیت قرآنی را استدلال داره با وجود اون گفته است مثلا اعوذ بالله یک استعیذ بالله یا ایها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا معلوم شود فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقت القرآن خواندی پس از اه، شيطان الرجيم پناه ببر به الله سبحانه وتعالى این در وقت تلاوت القرآن هست از جهت عبادت و طاعت از جهت تعبد اما از جهت استدلال از جهت استدلال کردن یا از جهت نویساندن از جهت دلیل ده در حالت دلیل آوردن استعذ بالله هم نمیگوی اعوذ بالله هم نمیگوی و به همین مز... فقهای مذهب هم اکثرش به همین, به همین قول هستن على کل حال در وقت خواندن قرآن یعنی ازیت خواندن سوره را میخواهی بخوانی ازیت عبادت و طاعت اعوذ بالله گفتن سنت هست و تفصیلش خوب هست یعنی مثلا انسان اگر رفت و اول سوره را میخوانده باشه اول اعوذ بالله میگوید بسم الله میگوید سوره نو از سرش آغاز میکنه اگر رفت از بین آیت میخوانده باشه از بین آیت اعوذ بالله میگد میخواند اگر بسم الله هم بگوید باکی ندارد خب اما در وقت استدلال و استنباط استدلال آوردن معلوم شود اعوذ بالله نمیگویند زیرا که پیامبر صلی الله علیه و در اینجا دو آیات خواندن کلمه اعوذ بالله یا که استعیذ بالله گفته خیلی نیست ذکر نکرد زیرا وقتی میگویی که قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین یا ایها الرسل گویا که الله گفته اعوذ بالله در حالی که الله خیلی نگفته است علی کل حال مسئله چه مسئله علمی و فقهی هست انسان در وقت استدلال کردن آیه برای استدلال و استنباط ذکر کردنی باشه حجت دلیل در این حالت اعوذ بالله بسم الله نمیگه خود در خطبه جمعه هست خود در وقت امر معروف است خود در وقت چی نویساندن کتابه اما در وقت تلاوت قرآن خواهی که سوره را بخوانی یا اینو در این حالت یا در نماز مثلا در این حالت اعوذ بالله بسم الله هست خب ثم پیامبر صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى میگه يا ایها الرسل کلوا من الطيبات و اعملوا صالحا و الله مؤمنين را امر کرد به همون چیزی که پیغمبرها را امر کرده است زیرا که من يا ایها الرسل کلوا من الطيبات باز گفت يا ايها النبي يا ايها الذين آمنوا کلوا من طيبات هر دوشانه پیامبر صلى الله عليه وسلم امر کردند خب مال حلال چی مالا میگن هر مال را میگن که الله او را حلال کرده است و به طریق شرعی کسبش کردگی انا یعنی میره حلال میکنه خب اگر حلال الله حلال نکرده باشه مثل عرق اینو در حالت حرام است مثل گوشت خوک مثل گوشت خوک مرده خود مرده مثل عرق مثل گوشت خوک و اینها متاسفانه بعضی مسلمانو پروا ندارن که از حلال میخورن یا از حرام از مال به راه حلال کسب میکنن یا که از مال حرام خب البته این دنیا داری عمل هست جزا نیست الا به خاطر مغروری به این شدیان. یعنی اما روزی سختی دارند در آینده در عالم قبر و در عالم آخرت در پیش رب العالمین حتما محاسبه می شوند خیزانده می شود پرسیده می شود او کسی که نمیداند از حلال یا حرام بعضی ها میگویند بعضیش گویند حتی گور سیزد و دگ جوشد یعنی اندی گور بسوزد و دنیا و آخرت لیکن دنیا آباد بشه عیاد بالله دنیای دروزه را مقدم میداند از آخرت این خطای بزرگ است خطاش همین است که روز قیامت جزا جواب جواب داره الله سبحانه تعالی مال را حرام کرد خوردنش جایز نیست یا اینکه مال حلال است و برای کسب غیر شرعی کردن برای حرام به دست آوردن این هم حرام است جایز نیست و الله امر کرد و عمل صالحه پیغمبرها را امر کرد که و عمل صالحه عمل صالح کنی عمل صالح هر عملی میگن که در او اخلاص و اتباع باشه عمل صالح هر عمل میگه در او اخلاص یعنی خالص کردن عمل برای الله و صالح اتباع یعنی پیروی پیروی کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم در همه عمل خب بعد از آن پیامبر صلی الله علیه وسلم یک مثال را ذکر میکنه برای بیان همین مسئله پیامبر صلی راوی میگه ابو هریره رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد ذکر کردن مردی را که سفر طولانی میکند یطیل السفر یعنی دراز میکنه سفرش را امدا سفر میمونه مسافر اشعث اغبره در حالی که اشعث یعنی موی سر جولیده هست یعنی موی سر جولیدگی اغبره غبارالود اشعث یعنی کسی میگه که موی سر جولیده هست تونه نکرده و اغبره غبارالود یعنی در سفر البته سفرهای قدیم و زمان هم سفر ده یه هفته دو هفته بیستی همین اشعات و اخبار میشه خب بعد از اون ذکر کرد مردی رو که سفر طولانی میکند در حالت ضرورت و اشعث اغبر مویسر جولیده خیلی حال مسکین داره حال بیچاره داره یکم سر مسافر بودن دعای مسافر قبول است پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح میگوین سه نفر است که دعاشان رد کرده نمیشه و شک هم نیست در قبول دعاشان یکی دعای مسافر هست مسافر باشه دعا کردن غریب باشه دعا کردن غنیمت بدان صلاح و خوبی دنیا و آخرت طلب بکن دعا خود عبادت هست باز مسافر باشه دعای زیاد کن هر چیزت را از الله سبحانه تعالی بخواه انشاءالله امید است که یقین هست که الله سبحانه تعالی دعا قبول میکنن سه نفری که دعاشان قبول است روایت احمد و ترمیزی و ابو داود است که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن سه دعایی هست که مستجاب است شک نیست در قبول شویش یکی دعوت دعای پدر بر فرزند دعای پدر در حق فرزند مستجاب شود دوم دعای مسافر سوم دعای مظلوم مظلوم شد دعا کرد دعاش هم قبول شود خب بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن مردی هست داستانش مردی که سفر طولانی کرد سفر دراز شد در حالی که موی سر جلیده هست یعنی حال مسکینی داره مرد بیچاره هست در حالت بیچارگی یعنی یکی از سبب قبول دعا هست کسته بودن حال بیچاره داشتن به حال بودن و دعا کنیم همی موسم ها را وقت را قبول کنیم سیوم یمد یدیه الى سما دست به آسمان بردارم، یکی از دعای مستجاب شوید دعا هم دست برداری است پیامبر صلی الله علیه و در حدیث صحیح میگوید که الله حیی کریم الله با حیا هست با کریم هست از بندهش حیا میکنه وقتی دستاش رو ببرداره دو دستش به سوی الله الله او را صفر بگردانه و دعاش قبول نکنه الله حیا میکنه کریم هست وقتی دست دعا کن برداری دعا تا قبول میکنه یکی از سببه های قبول دعا یکی از آداب دعا به دست برداری هست البته تفصیل داره و دست برداشتن گاه سنت است مثل در دعای استسقا پیامبر صلی الله علیه و وسلم دست می برداشتن گاه ممکن نیست دعا دعای خطبه جمعه حتی بعضی صحابی ها بعضی امیرها را که دست دعا برداشتن دست دعا برداشتن گفتن الله تو گفتن قبیح کنه گفتن پیامبر صلی الله علیه و وسلم این خل دست نمی برداشتن فقط اشاره میکردن به چلیک تمام این حالت ممنوع است بعد دیگر دعاها ده با که نداره انسان دستاش را برداره. معلوم شده بعض مستحب گاه دست برداری مثل در نماز ویتر مثل در استسقا گاه جایز نیست مثل در خطبه خواه برای خواه برای ایمان باشه خواه برای معموم یعنی مقتدی ها دست نمی برداری ایمان آمین میگویو دست نمی برداری فقط ایمان یا چلیک نمی برداره طرف آسمان دعا میکنن سنت خب سیم حالت عامه مثل دعا کردن در گاه بعد نماز گاه یا اینکه نماز کردن دعا کردن گاه بعد قیام لیل در شب یا گاهی دعا کردن وقتای بعدی نماز عصر روز جمعه مثلا که سبب قبول دعا هست بله خب بعد دیگه بعضی حالات دیگه در عامه گاهی انسان دعا کنه دست برداره با که نداره یکی از سبب قبول دعا دست برداری است این مرد سفر تورانی داره حالت مسکینی داره و دست برداشته است و یا رب یا رب میگه یا رب یا رب گفتن یعنی دعاشه الحاح داره استمرار داره در دعاش بسیار دعا داره یا ربی یا ربی یا ربی گفتن کلمه یا رب توسل کرده است به ربوبیت الله سبحانه تعالی با وجود این قبول نشد چرا خب یا ربی یا ربی فریاد کردن الله سبحانه تعالی به وصف ربوبیت است و دعای پیغمبرها ربنا هست بنابر خیلی دعای خوبه که یا رب بگوییم یا ربی یا رب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ألظوا بهذا الجلال والإكرام بسیار دعا بهذا الجلال والإكرام قفتان يا رب العرش العظيم يا رب العرش الكريم يا رب السماوات السبع الخلاصه همین خیل به کلمه الله را طلب کردن بربوبيتش ربوبیتش یکی از سب... الله یکی از سبب های قبول دعا هست حتی بعضی علما میگن اسم الله الاعظم یکی از نام های بزرگی الله که اگر به او دعا کرده شود الله دعا را قبول میکنه بگن همین کلمه رب است خب البته این قول قولی با قواد نیست لیکن در حقیقت کلمه یا رب یا رب گفته دعا کردن بسیار هم خوب است یا رب العرش العظیم یا رب العرش الكریم گفته یا رب خلاص خلاصا مثل دعای ها که ربنا و ربنا سینا مثلا ربنا ها هست خب یا رب یا رب گفتن این توسل به ربوبیت الله سبحانه و تعالی هست که ان سبب قبول دعا هست لیکن از این آدم قبول نشد چرا زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلام بیان کردند که و مطعمه حرام یا مثل تا چهار سبب استجابت دعا یکی تفرده بودن یکی اشعث اغبر غبارالود و حالت ضعیفیش مسکین بیچاره حال بودن دست را برداشتن یا رب یا رب توسل کردن و الحاحش میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یک دعا کرده دعا را الحاح کنه الحاح یعنی يعني بر استمرار بر دوام پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن دعایی که شما قبول میشوه مادامی که عجله نکنه سراستمگی نکنه گفتن خیلی سراستمگی یا رسول الله گفت دعا میکنه یا بر دو بار میگه دعا قبول نشید به همین دعا را بس میکنه نه باید دعا کنی باز دعا کنی دعا عبادت بزرگ است دعا کنی پیامبر صلی الله علیه و سلام دعا حتما قبول است علی شک زیرا الله سبحانه و تعالی میگه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اختبان دهو الله مقاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم يورس أي پیغمبر اگر تورا بپرسن ازمان پس من قريب استم أجيب دعوة الداعي دعوتي دعوت کنن دارا قبول میکنن دعا حتما قبول است لیکن اگر منعام شوا والله سبحانه وتعالى مقاد وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقوف پروردگار شما که دعا مرا من قبول میکنم دعای شما را مؤمن باید همیشه با دعای الله باشه الله رو دعا کنه زیرا دولت به ضعف دولت به سرخمی میکند که به الله بزرگ ذوالجلال گویا انسان اعتماد و توکل میکنه و این بنده بنده عادی هست بنده بنده عاجز است بنده چی هست لیکن وقتی یه آدم چند بار میپرسد بته میگد بته میگد انسان ایزو میکشه که نتیشه مثل همین الله جل جلاله هم میگن بسیار در و امید است که برات خوی کرده شود دعا به حد منزلت و جایگاه و بسیار خوب است برای انسان دعای زیاد کنه دعا عبادت است و دعا منزلت بندگی را بیان میکنه و باید انسان دعا کنه زیاد طلب کنه از الله سبحانه تعالی خوبی های دنیا و آخرت شه علم نفع و عمل صالح و رزق حلال و و مطعمه حرام در حالی که این آدم تعامش حرام است طعامی که میخورد حرام است یا حرام به ذاتش است یعنی حرام اصلی مثل گوشت خوب و گوشت خود مرده و عرق و و اینو سیگار یا اینکه برای کسبش چیزی حلاله به کسب حرام به فروختن چیزهای حرام یا اینکه مثلا در جاهای حرام کرده الله کار کردن کسب حرام و ربا و و قیمار و و سود و و رشوه و به همین چیزها به دست آورده است ومشربه حرام شرابهم حرام عرق یا این بز... یا اینکه مثلا کسب حرام شرابی خریدگیش و غذی بالحرام به غذا داده شد به مال حرام یعنی وقتی طعام و شرابش که حرام شد جسمش حرام شد فانا یستجاب لذلك کجا قبول کرده شد برای این کس این نفر دعا دارد دعا دارد یعنی يعني دور است که دعاش قبول شود در این حدیث تحذیر بزرگ است از خوردن مال حرام و نوشیدن مال حرام و ملبس و حرام بله و ملبس و لباسش حرام است از کسب حرام به دست آورده لباس هست. یا لباس دزدی یا لباس به زوری گرفتگی یا اینکه لباس به مال حرام خریدگی طعامش شرابش لباسش غذاش حرام فانا يستجاب لذلك پس کجا قبول کرده شود برای این یعنی چگونه دعای این آدم قبول می شود این حدیث خیلی حدیث بزرگ است از اینکه یکی از سبب قبول شوی دعا تعام را بعضی سلف گفت بخوای که دعا قبول شود لقمه حلال کن یکی از قبول نشدن دعا لقمه حرام و لقمه حرام سبب عمل بد می شود اعمال بد از لقمه حرام می شود زیرا انسانی که تعام و شراب ملبس لباس حرام هی امکان نداره که اون به خوشی های اعمال صالح و منهج صحیح و اقوال صالح و صالح و طیب وابسته شود میسر شود نصیب شود بنا به خاطر همین در این حدیث خیلی فایده های بزرگ است یکی از این که نام های الله یکی از نام الله این طیب است الله پاک است و پاک را هم قبول میکنه و یکی از فایده هاش همین است که انسان باید حتما چیزهای حلال و حلال خوری کنه و عملی عمل عمل تمام عمل تمام عمل شه خوب کنه زیرا الله عمل قبول میکنه اگر این که خوب باشه عمل خوب در او اخلاص و در او اتباع باشه خوب دویم باید عقیده هم خوب کنه زیرا با عقیده خوب انسان به خوبی ها میرسه عقیده صحیح همونی که از قرآن و سنت گرفته گیر گرفته شده است با فهم سلف صالح این امت اعتقاد صحیح اعتقاد اهل سنت و جماعات اعتقاد خوارج و مرجعه اعتقاد جهمی و اشعری و متوردی و غیر از عقیده های باطل باید دوری بجویه و الله سبحانه تعالی و عمل صالحا امر کرده است از ها را که اعمال صالح کنه و مؤمن ها را امر کرده و شکر له شکر کنید او را شکر کردن هم معلوم شد عمل صالح هست عمل صالح هست و الله امر میکنه پیغمبرها را همچنین امر میکند مؤمن ها را مؤمن ها را امر میکنه واجب است عمل صالح کردن کلوا من الطیبات و اعمال صالحه کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله و واشکروا لله شکر کنید الله را شکر کردن انتها نه تنها به زبان تقنه بلکه انسان شکر سه رکن داره یکی اعتراف کردن به قلب که این نعمت دهنده تنها الله است دیوم به زبان اعتراف کردن و حمد و ستایش گفتن و شکر کردن الله به زبان دیوم این نعمت را با اعمال جواریح با اعمال بدن در طاعت و عبادت الله جل جلاله صرف کردن شکر سه رکن داره شکر نعمت تنها خدا را شکر گفتن زبانی نیست بلکه با قلب هست اعتراف کردن که تنها نعمت از جانب الله هست خود دعای مومین بعد از طعام خوردن که میگوید الحمد الذي اطعمنا الحمد لله الذي أطعمني ورزقني هذا min ghairi hawlin minna wala quwwa ili mi kes duaj bozurgaski إله tu mara taam dodi wa rizq dodi in ra in taam ra beyagon quwwat و qudratam balki tanha ba fazl khudat ast و اعتراف کردنی با زبان و اعتقاد کردنی به قلب که تنها را از الله دانستن و به این نعمت را در راه و رضاگی الله صرف کردن نعمت از جانب الله که باشه پس الله دهنده نعمت که باشه این تعام و این مال که الله داده باشد پس ایره در جایی که الله نمیخواه و الله غضب میکنه در اوجه صرفش نکن خوب و همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد داستان زدن تا اینکه برای آدم ها معلوم شود که چه هست یعنی اینقدر وسیله ها را انسان برای استجابت دعا انجام میدیه با وجود این دعاش قبول نمیشود زیرا دعا البته حتما یقینا قبول لیکن منعه ها هسته منیعه یکی از منیعها ها همین لقمه حرام است لباس حرام طعام شراب حرام یکی آدم قطع سیله رحم قطع, قطع سله رحم کرده باشه یا اینکه دعا کردن در جایی که گناه و معصیت است این هم قبول نمیشه بعد آیا دعای کافر قبول است بله در حالت یگان سبب دیگر می شود بیچارگیش حالش ضعفش همین سبب بشه که دعاش قبول شود اما مؤمنی که دعایی که آدم از او فایده ببره در خوبی دنیا و آخرت به دست بیاره دعاش در دنیا و در آخرت فایده کنه و قبولش دعا قبول دعایش امکان نداره مگر اینکه آدم پاک خور و پاک عقیده و پاک منهج باشه بله پاک عقیده و پاک, پاک منهج و پاک رویش باشه خب این بود بعضی از فایده ها نسبت به این حدیث و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین